ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة مسوقة إلى الناس أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da tabaraka wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ƙaddara wata ya kawo mu wannan rana ta laraba a kuma wannan daidai lokaci wato na ainihin bayan sallan isha a kuma wannan gari mai albata da yi na maro a kuma wannan kofa mai albata na ainihin wato kofan kayan wannan yayi ba ne ba don komai ba sai don gabatar da wato wa'azi da ainihin kwamiti na matasa yake gabatarwa da farko muna godiya wa ainihin wannan fada allah ya mata albarka Haka kuma ya tsara keya wato jagoranci ko muna sake godiya wa mutanen gari gaba daya da waɗannan shugabanni waɗanda suke ɗauke da wannan tafiya mana shugabanni na wannan kwamiti muna musu addu'a Allah ya maɗaukacin sarki ya tata musu da alkhairi da ma sauran jama'a gaba ɗaya waɗanda suke ƙoƙari wajen halartar wannan wa'azi wani za ka samu tun da aka fara yin wannan wa'azi ko yaushe yana zuwa Allah ya saka da alheri kamar yadda da ya gabatar da ni da gabatar da bayani akan abin da ya shafi ne wannan kuma abu ne wanda bai dace a ce ya zan so ko a wajen duk mutum musulmi ba neman ilimi ko kuma muhimmancin neman ilimi a cikin tafiyar karatun da zamu yi duk zamu karo akwai muhimmancin shi ilimi kansa akwai kuma yadda za a nemi ilimi ne ilimin yana da muhimmanci neman nashi yana da muhimmanci akwai muhimmancinsa akwai kuma muhimmancin neman ilimi ma'ana yadda za a yi ka nemi ilimi duk a cikin tafiyar karatunmu za mu rinka yi muna gabatar da muhimmancin shi ilimi da kuma ainihin wato yadda za ta yi kallon ilimi lalle wannan gari abun ya ba ni sha'awa kwarai da gaske duk wanda ya tako wannan gari sai ka san gari ne wanda suke kula da addini sai ka san gari ne wanda suke kula da addini sai ka san gari ne na ilimi da zai sake baka eh, zai sake tabbatar maka da wannan duk lokacin da ya zanto ka zo ka dai idan ka zo ta gari in kana son ka gane cewa mutanen nan masu kula da addini ne shi ne ka duba yadda suke ko kuma yadda masallacinsu ya suke duk wanda ya zo shi ya kalli masallacin nan kai ka san wannan gari gari ne wanda suke kula da addini bayan haka duk wanda ya zo abun ya sake bani sha'awa kwarai da gaske sai na sake ganin kuma akwai alluna na karatu ga yara ɗalibai ana ta kamo tare duk wani mutum musulmi idan ya ya samu wannan gari a matsayinsa na wadda yake son ya zauna inda ake yin addini da kulawa da addini da ilimin in ka zo nan gari ta samu wajen zawa kai tsaye ba kai sun koyi ba wannan al'umma ta karatu wannan al'umma al'umma ce ta karatu me zai tabbatar maka da haka tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin suran da alaramma ya jawo mana yake cewa ikira بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نعم تبارك وتعالى يكي قضى من السروا وكيكي قضى النبي صلى الله عليه وسلم هما كتونا الأمة معنى أنا أتدر في أمور الله لا بتسلس السبب بلوقت لا أكثر أنت سروا النبي صلى الله عليه وسلم كيكذا ba wai shi kadai aka tirsasa ma'ana shi kawai ake cewa yi ba a'a ai umarni ake yi maka sallallahu alaihi wa sallam an umarce shi da yi karatu da sunan ubangiji sa mai karanci wadda ya halitti dan adam daga lokacin da babu ko mu ce daga gudan jini ko daga gudan mani ka dawo gudan jini ka dawo gudan tsoka kaza kaza kaza ni shiru zalika summa arba aka rinka hisabowa a cikin hadisi kai kwana arba'in a sake mai da kai kaza kai kwana arba'in a sake mai da kai kaza wannan fa duk ta wata ala yadda ya samar da kai kai dan adam sa'annan kuma ta wata ala yake cewa wato ainihin kai karatu ta ainihin yi karatu da sunan ubangijinsa mai karanci saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya sanar da kai abun da baka sani ba allazi allama insani ma lam ya'lam shi ya sanar da mutum abun da bai sani ba kaga wannan ba karamin abu bane in aka ce maka maganar harka ta ilimi to wannan abu ne mai muhimmanci ba zai yiwu a san addini ba sai da ne sai da karatu dole sai ka yi karatu ka san yadda ake gabatar da addini wannan gari ba wani abu muka kawo mu gaya muku wadda yake bako a wajen ku ba in je bangaren abun da ya shafi karatu duk inda ka zo ka samu da wajen karatu da wajen yin ibada da komai ko an gama waje ne masu ilimi saboda haka Allah maɗaukacin sarki a hadisul kudus yake cewa ka sanni kafin ka bauta mini idan baka sani ba babu yadda za a yi ka bauta ne fa arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni idan baka san waye Allah ba ya yake ba ya yake tantance a bauta masa ba to ba yadda za a yi ka bauta masa bautan sai ta dawo ba a yi ta yadda ta dace ba kuma idan ka yi bauta ba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar ba tofa bautansa ba su zama toka gaskiya ba dole sai ta samu ilimi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar kunna ta yi bauta ilimi abu ne mai daraja siffa ne daga cikin siffofin tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ya yi magana waje da yawa ba zan iya cewa ga adadin shi ba amma za ka samu Allah yana taimaka maka inna Allah samiul alim inna Allah alimun bi zati sudur wa za wa hakaza yana ta nuna maka cewa shi fa an ne ilimi wannan siffa ce wajiba dole ne mu tashi mu sanar wa tabaraka mu sanar wa ƴaƴan wato wannan siffa na tabaraka wa ta'ala yana daga cikin ƙa'ida a hatta a gwamnatin wannan ƙasa a cikin abun da za ka koyar wa yaro wadda yake firamari 1 6 akwai nuna masa cewa Allah maɗaukacin sarki wato siffa ya siffanci da siffa na ilimi dole sai ka sanar da yara cewa Allah fa shi ne ilimi ne wannan shi ne tsarin da ma yake cikin koyarwa a wannan ƙasa daga firamari 1 zuwa 6 sai ta sanar da cewa ɗalibai ko ku gane cewa ta ba tabaraka wa ta'ala da ilimi ne kuma in za ka samu yaro yanzu ka ce masa Allah kan mai ilimi ne ko kuma ko ma bai zai ce maka mai ilimi ne inda za ka ce ka ce babanta ko a ce ba yi da ilimi Babanta mai ilimi ne ko kuma ba mai ilimi ba ne zai ce ma ne mai ilimi ne saboda siffa ce wacce ake son ta duk wanda ta kira shi da malam ko ba malam ɗin ba da zai ce mana amma idan ta kira mutum jahili to ko mutum ba zai gamsu da abin da ta gaya masa ba kuma wannan ilimi da shi ne gari yake cin gaba idan kana so ka cuci mutum ko garin nan ta cuci wani gari ta more ta ko ka cuci mutum ko ka cuci wasu al'umma to ka yi ƙoƙari ka tare shi ɓangaren ilimi idan aka hana ku garin ku neman ilimi to daga nan an more ku daga nan an tafi an bar ku idan mutum ya hana wani mutum neman ilimi ƙara ilimi ko ya nemi ilimi to daga nan ya cuce shi ya zama da shi saboda ya yi maka illa babba na farko suna ai mun sani akwai ƙasashe waɗanda ba su kai wannan ƙasa ba amma saboda ci gaba na su na ilimi sai ya zamto jin daɗin da suke yi da moran ƙasarsu da suke yi suna mora su yadda yadda mu muke moran ƙasarmu saboda nesa saboda sun fi mu ilimi to lallai ilimi abu ne mai daraja kuma tabaraka wata alama yake cewa ai ba za ka taɓa haɗa wadda ya sani da wadda bai sani ba kul hal yastawi alladhina قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون da baraka yi ta'ala yake cewa wai shi za ka haɗa ma wadda ya sani ne da wadda bai sani ba shi za ka haɗa garinsa yake da masu ilimi da wancan gari ya bayi da masu ilimi shi za ka haɗa wancan ƙasa wadda suke da ilimi da wancan ƙasan da ba su masu ilimi ai ba za ka haɗa ba darajar su ma ba ɗaya ba ne tabaraka wata'ala ya bambanta su yake cewa ai yakan ɗaukaka daraja waɗanda suke da ilimi ya bar waɗanda ba su da ilimi idan wancan gari tana da ilimi tana da masu ilimi a cikinta darajanta a wajen tabaraka wata'ala ya fi wancan gari da ba ta da masu ilimi hakan ya tabbata a cikin sura ma'ana Allah madaukakin sarki yake faɗa a alƙur'ani yarfa illahu alladhina amanu يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تبارك وتعالى سورة يرفع الله الذين آمنوا منكم تبارك وتعالى يتحقق وعند سوء الإيمان بالكيو والذين أوتوا العلم درجة يتحقق درجة وعند يبقى سكين درجة yakan zamo fiye da darajar waɗanda ba su da ilimi kuma ka duba ka gani duk inda ka je haka ba sai an gaya maka ba in je wancan gari suna da masu ilimi sai ka ga sun fi ci gaba a ɓangaren rayuwa na duniya da ɓangaren rayuwa na wato rayuwa na addini da na lafiya sai ka ga sun fi ci gaba a kan wancan gari hatta a cikin wato eh, mawaƙa na larabawa ta alfahari suke yi da wannan akwai irin su as'ar da makamantar sukan haɗu a kasuwannin inda suke zuwa su yi waka kasuwannin larabawa sukan yi alfahari da kasantuwan gidansu mai ilimi ne ko gida ne aka samu mai ilimi da gidan da ba su da mai ilimi daban yake darajar kuma ba za ta haɗa ba shi ya sa mawaƙan larabawa suke alfahari da wannan afirkan yake cewa abokinsa mawaƙi da kuwansa in ba na manta ba yake cewa baitan bana kula na limariku wa mabana hukumar samala kuma ne mimurki yake baitan da aƙiru a azu wa akwai yake shi gidansu wato baitan bana kulanar maliku wa ba gida ne wadda tabaraka wata ala ya gina musu ba gini na gani yake nufi ba gini na ilimi da suke da shi a wannan gida saboda haka babu mai ɗauke wannan ginin da tabaraka wata ala ya musu ko kai ka taɓa jin a ce mata akwai wani wato wani mai ilimi wadda ya wayi gari aka ce mata ilimin ta ba a ce ta haddace ƙur'ani ko ta haddace wani ayoyi kawai shi kenan an waye gari ba za ka iya karanta ko ba za ka iya karanta baki ba babu karatun ya tafi an zo an sace karatun baka da shi yanzu babu wadda za ta samu haka sannan kuma kamar yadda ba za a zo a ɗauke maka ilimin ka ba idan ka samu haka nan kuma ba za ka same shi haka kawai kana zaune ba dole sai ka yi ne dole sai ka tashi ka ne mun taɓa yin tashi da wani yake ce ne ai akwai wani haka kawai ana cikin zama kawai yawa yi gari kawai shi ke nan, sai ya zanto ne ilimi na ce a ka sake faɗa da ta kula ai ba zai taɓa yiwuwa ba kawai shi nan aka wayi gari sai ya zanto ne ilimi la yumkin abada sun yiwu ba idan ka ce min yana da fasaha yana da karatu ma'ana yana da fasahar yin karatu a lokaci guda irin su imamu shafi irin manya-manyan malamai masu fasaha idan kana duba shafi kafin ka an kara mata haddace wannan na yadda amma idan ta ce a shi yana kwance ne kawai da yawa yi gari sai ji shi ne ilimi ne mun taɓa tafi da wani da ya ce masa a ba zai yi ba ba zai yi ba sai kamar yana ce a ba taɓa yin haka ba tarihi duka bai taɓa ba mu taɓa samun haka ba mun taɓa da yin magana da shi lokacin muna makaranta a mai sauye ke kawo min wannan tafi na ce a ba zai yi ba magana da kabalar ta kai ta ba ya ce ne da ni na ce to ba ku wani wadda mu muka sani wadda kawai aka wayi gari ya bi shi da ilin su dole ta kada ka sai ka yi kokari ka yi fama ka yi ta raya dare da shi ka yi ta iya kokari hana kan da barci hana kan da shi tukunna ka samu ilimi wannan da haka ake samun ilimi shi ne malam da ta'azim yake cewa bikikin labasi da kullum mutuki, fa hal tafkin ila tafkin mutuki. ƙarshe yake cewa a gaban baitin yake cewa kiyaye kuma ai ba zai taɓa ruwa ba da ƙoƙari akan samu duk wani shin ba da kaka ba idan ka ta kai ai kakanka mai ilimi ne babanka mai ilimi ne kai ba sai ka nemi ilimi ba za ka same shi wannan ƙarya ne ba zai yiwu ba ƙarshe ke cewa ka duba mana yayin za a yi ka je ka ka kuɗi ka yi dako a kayan ka ta ɗauko tukunna ka zo ka sauke wa mai dako ya ɗauko in dakon ka ya baka ka kawo a jikinka to in dai dako za ka yi masa haka sai ka yi dako ka samu kuɗi sai ka yi noma ka samu kuɗi Ba. to ilimi ba zai yiwu ba ai in akwai fiye da haka ilimi ko take yadda haka kafin ka same shi saboda haka ba a samun ilimi haka kawai a zaune malam mai tsari ne ke cewa ilimin ba za ka same shi ba sai da abubuwa guda shida alala ta nanu mai ilimin illa da su ta umdika an majamu ila bayani ذكاء وحرصا واستبارا وبلغته وإرشاد الأستاذ ونور زمانه يتبعك فممكن أن يبقى لأبوه وبلا شدة ذكاء يظن أنا ذكيت بسيرا أنا صحبه كما ذكيت بسيرا أو ذكيت بسيرا ذكيت بسيرا أنا سامو سنوزا من أؤلمك والذكي يكسر كل باقي وبلا شدة أؤلمك yakan buɗe duk wata ƙofa da take rufe idan ka baka ka samu ƙofa kana ta bugawa kana turawa kana turawa watan watan wata sai ka shiga wannan inda kake so ka shiga kuma an daɗe باب مختلف والعبارة سيكون عن لدي أنا عندي شيني مغانا الجسية مغانا gaskiya كي zo ne كابوني yi إني ka zo da kai ne ka yi ilimi amma kai kana son kwata-kwata nan da baki kawai ke yi ilimi shi ke nan ba zai yiwu ba wa bulgari kuma sai ta samu abun da ne na kusurin da za ka je ka nemo ilimi dole sai ka samu ne kusurin da za ka je ka nemo ilimi ba haka kawai za ka tashi ka tafiya lamuna ta sauko kunyacen goma kunyacen ashirin talatin noma mutumin da za ka tafi neman gini ko da ke da wannan wani shafi gusar hudu da zamani nika'an wajisan wasu baran ta dokewa ta doke sannan wani shafi gusar da kuma nuni na malami ma'ana malaminka in ka je ka za ka je ka nemi ilimi dole ka je ka wajen malamin ya zanto ya zaɓa maka abun da ya dace ya karanta da kai ba kai za ka ɗauki da tafin ka ka je ka ce malam kawai karanci ta ba idan maka samu mai tsoron Allah ba sai ya ma bismillah saboda shi yana ganin ne ya wane ya ce ma da iya rayuwa ba kuma a cikin da bai iya ba kuma za a zo a fara ko ba za a cin mabuli ba sai ka ga ya ya faɗa maka kalmar da ba ba haka ba ne ma'ana kalmar da ba za ta ba haka fassarar da yake ba saboda ka tinta ka mata ta kawo mata shi kuma bai ji cewa ya gaya maka cewa bai iya wannan ba dama mu ce za mu rinka haɗa muhimmancin ilimin da kuma yadda za a neme shi dole sai ka yi ne sai ka ba wa malamin zai saboda shi ya san mene ne ya tsananta ne ya iyawa sai da iya wannan bangare ba sai ce kawo wannan bangare shi ne maganar gaskiya wa dulu zamani kuma sai ta daɗe kana yi sai ta daɗe kana ne kana bibiyar karatu kana lallai ilimi yana da daraja kwarai da gaske tarbiyya ba zai yiwu ba sai da ilimi malam da afdar ne ke cewa wato awwalu ma yajibu ala al-mukallafi تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يسمع به فرض عينه فرق أبن جاي والجبع كم بالي يشيره يإنجز إيمانه سيقن يبتزل إبادة شيني هذا سيبتزل جارة wato tasirin imaniki sun mamari kallo mari sun yi kufiri farko ainihi in ba na manta ba ta a kamin kamar hukunce hukuncin sallah ya za a yi ta yi alwala ya za a yi ta yi tsarki ya ruwan ya ya hukuncin farko ka kuma ruwan ya inganta ka yi alwala da shi ka zo ka yi tsarki ka zo ka ta yi ainihin yi alwala ya za a yi ka yi alwala wannan ko shi ne abin da ya zanto wajibi ka tsaya ka nemi shi kan yadda za ka yi alwala kakanne da zaka je kake sallah kakanne da zaka fada kafara kafara na farko kakanne da zaka fada yin ruku kakanne da zaka fada yin sujada me da zaka fada yin kabo ya za a yi kai zama ya za a yi kai ka fara jira sallah ba da ka san wadannan kar ka yarda kana bari ya zama ko ka san wannan ba shi ne kwallo aini abun da yake kanta yau za ka yi gobe za ka yi shi jibi za ka yi shi a jeji za ka yi shi babu kuɗin na ce jamfi za ka fito wani lokacin a jeji kake eh wannan shi ne abun da ya dace kowaye ya tashi ya tsaya ka je ka ka nemo ilimin ka zo ka koyar da ɗa'yanka da iyalinka dole ne wajibi ne wannan mu gane a ɓangaren neman ilimi sai a cikin accident malami nake cewa akwai mutumin da ya dace ta nemi ilimi a wajensa waɗanda irin malamai ne kai tsaye su ne allabi ne zulluna alaƙa asin ba su ne waɗanda suke nuni game da yi wa allah maɗaukacin sarki biyayya kowanne malami kowaye ne shi ya zanto dai abun da yake nuna maka shine yaya za a yi ka gabatar da addini yadda ya kamata ya za a yi wa Allah da mazonsa biyayya kuma waɗanda suke tsoritarwa game da bin hanyar shaidan duk wata hanya ta shaidan tsoron wannan malami ba zai nuna maka ita ba zai hana ka game da bin wannan amma in da'a ne wa Allah maɗaukacin sarki zai nuna maka wannan shi ya cancanta kai ne ka nemi ilimi a wurin sannan idan muka koma ɓangaren muhimmancin ilimi Allah mala manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a hadisinsa wanda Abu Hurairah ya rawaito yake cewa idan mata ibnu adam in qata amaluku illa min salat idan ɗan adam ya mutu ya bar duniya nan duk ayyukansa sun yanke ba zai samu wani lada da zai samu ba matuƙar bai aikata waɗannan abubuwa guda uku na farko aka ce sadaka su jariya sadaka mai gudana shi rijiya ta tura shi masallaci aka tashi ginin ta ba da gudumawa ko ka gina gaba ɗaya shin yin na ta tona wa mutane inda za su zo su jinka shan ruwa da dabbobi da sauransu mai ta gabatar masa da kafin jariya au ilimin yuntafa ko kuma ilimi wadda aka amfani da shi ma'ana kai ilimi ka zo ka karantar da mutane ilimi to bayan ranka za ka rinka samun ladan sadaka da kai sadaka jariya za ka rinka samun ladan ilimin da ta karanta awwaladun salihin na da ko kuma ɗa da ka bari zai rinka yi maka zuwa gani ba zai duba ba samar da ɗa na gari sai ka yi ne sai ka koya masa sai ka karantar da shi ibada sai ka karantar da shi yadda zai gabatar da ibada in ba ka karantar da shi ba ba ka nuna mata karatu ba in ka mutu ba ruwansa da kai ba ruwansa da kai bare shi taɓa cewa ga shi ya yi addu'a ya ce Allah ya kewa babana ko sauran wasu ayyuka ya ce ya da kai ba faru shi ne tabarar da wata ala yake cewa mukula yake cewa a cikin alkur'ani yake cewa ya ayyukan da dina amunu ko an kusa ku يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ to tarbiyya ce ta addinin musulunci ba sai da ne sai da karantarwa sai da ilimantarwa ya zanto ka tseratar da ainihin kanka da iyalinka game da wuta shi ne da wata ala yake cewa ya su waɗanda suka yi imani wato kiyaye kawunan ko an kusa kuma a hadikun nara da kiyaye kanka da iyalenka game da shiga wuta ba sai yi ba wannan sai da ne سين إلي ان يوبا سين تنصر وادة هاتو وقول الناس والبجارة عليها مدارس من جبال الشداء سمنا إطورنا مجابا مقام شنطة متانين تدور ba sa saba wa tabaraka wa ta'ala game da abin da ya umarce su suna aikata abin da ya sa su ne kai saboda haka kula da karantar da yaran da tarbiyyantar da su tarbiyya na addinin musulunci idan aka saki aka kuskura ba a koyar da yara yadda za su yi ibada ba ba a koyar da su yadda za su zanto mutane na gari ba in aka kuskura aka tayar da yaro kangararre guda ɗaya yaro me yaro da wuka ya je ya tari wancan ya tari wannan yaron da zai je ya soki wancan ya soki wannan yaron da zai shiga wancan gida ya soki abu ya shiga wancan gida ya soki abu in aka yi garaje aka bari ba a kula da wannan tarbiyya ba aka samu guda ɗaya to ina tabbatar maka da cewa in aka yi garaje ba sai sun zama nawa sai sun zama biyu in an yi garaje wata bari sai sun zamo in an yi garaje duk wata shekara sai an samu ƙarin mutum biyu ko sai ka zama gari rashin kwanciyar hankali ya shigo saboda ne ba a nuna wa yaran addini ba ba a nuna wa yaran muhimmancin su kula da addini ba ba a nuna musu su yi karatu ba sai abin da ya shafi bangaren wato shi neman ilimi tun da ɗalibai ma'ana almajirai 'yan uwa na a nan wato duk lokacin da za ka yi aboka aboki a wajen karatu ko a makaranta in ka rubuta allonka wani mana in abokinka da kuke karatu da shi ya zanto in yana gaban ka kokarin ka mai ka yi kokarin ka wuce shi ya zanto shawarin ku duk akan karatu yake tafiya idan ka san cewa wannan bai damu da karatu ba kar ka yadda ya zanto abokinka in za ku tafi wajen bara ya zanto ba da shi za ka tafi ba saboda bai damu da karatu ba sai kuma ka damu da karatu shi ne mai ta'alin yake cewa adawar balidi ila balidi sabi'atu ka bar balis wawa wanda bai damu da abin da yake yi ba da wuri ya jalli shari'atu zuwa ga wanda ya damu da ya karatu da wuri wuri ka bar in ba haka ba zai na kasar maka da karatu ka ba za ka samu ka wanke allonka ba ba za ka samu ka zai wajen malam ba da karatu yadda ya dace ba saboda ba shi ne a gabanka ba yana daga cikin muhimmanci wato ilimi Allah manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato duk wanda ya kama hanya na neman ilimi Allah maɗaukacin sarki zai sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna yace hatta إن الملائكة ليصلون لطالب العلم ردا بما يتنو أو ردا ya يطلب Allah mala'iku suna yin salati wa ainihin mutumin da ya kama hanyar neman ilimi saboda ya ja da abin da suke yake yake cewa kuma shi wato al'alim shi wato mai neman malami mai karantarwa yake da ya da tubu alaiki mala'ikatu da ya da a alaiki man fi samawati wa man fi ardi yake hata ita yake duk wanda suke samai man wanda suke kasa da wanda suke sama duka suna yi masa ainihin wato salati hatta kifin da yake cikin ruwa suna ne waye mu'ad malik da mai neman ilimi duka wannan shi ne yake cewa bambancin kuma wato mutum mai bauta da bambancin ainihin wadda yake malami da ce kamar misali farin wata da tauraro dole ne ka san cewa farin wata ai ta fi sauraro haske suna da haske fiye da suna da haske fiye da sauraro yake cewa kuma wato eh, ainihin su malamai yake a kulama an anbiya su malamai su ne magada annabawa su al'anbiya su kama dinaran wala tasama innama su ilmafa malamai ba wa kudi aka bar musu ba manzo sallallahu alaihi wa sallam gadon ilimi ya bar musu shi yasa ko a ina ka ga malami duk inda malami yake duk inda ta tsaya ka ji cewa kai kana matsayin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam tun da gadon ka take ma'ana ka ji cewa tana nan ne kamar kujera ne ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ka zauna ka tabbatar ka gaya wa mutane abun da ya dace ka ɗora su akan abun da ya dace ka gaya musu gaskiya abun da ka sani abun da ba ka sani ba ka ce ba ka san shi ba wannan ka sa shi ma ilimi ne wannan shi ne abun da ya dace ya zamto muna aikatawa ko ina gani sakatare ya tashi za mu taɓe ta a nan abun da muka faɗa daidai tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladansa kuskure da muka yi karancin ilimi ne tabaraka wata ala ya fi mana subhanaka mai wa bihamdika نشهد أن لا إله malam tasiru muhammad daga kula ya ja hankalinmu a kan muhimmancin neman ilimi muna masa addu'a allah saka wanda zai zai mana wa'azi shi ne malam musa lamigo daga garin tera manuwa tare da shi akwai alarma muhammad umar zangomari muhammad umar idan yana kusa ya zo ya karato mana hanyar alkurani mai girma kafin iso malam kuma malam zai yi wa'azi ne ta harshen fulatanci insha Allah Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى يا أيها الناس إن كنتم من البحر كتب عليه ربكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم لكي لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل كوكب بعيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ودخل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم عنها السلام علیکم و رحمت اللہ kúrò lè bó lè fẹ́ pàtà ọ̀pọ̀lọ̀. An jiwaya da yonta, an duwa da an lalar, da nani hana gida wa ilukku, wadda ganin gida ne. Bayan da kwakwa mako, ko wani amurci su kwakwa mako, an duwa gaba tallar ne, wadda ganin gida ne. To amma saboda yin su wani wani wani sai dai ni wannan min wata kuma wata ayi ai to na ai na rubu da wanda ya kuma da aiki ne an yi wasu ran wala mamaki ko jira ka sabo da jami'a cikin addini ka sabo Allah ka sabo ne ka ce wani Allah to ku ne ne don ma da Allah da mashi har ni wanda ya zama ne ma hayar da ya to amma dai kuma kira hayar da ma to na ne irin dolan a hausar da wani mutum wani shi a zama hannun da arti hannun a tarbiyya أنا من يقحان في سكرة قوة وجعلنا من بشيرة السكرة بشيرة السكرة إليه بشيرة قوة إليه وانتو يسمونه لما جدوني هم هكذا لكم وقالوا لم تبكي لم تبكي أزور kika ka yawon wani iko sai sai da noma ka daga anan ne dan ma da wani shi ne to da yau kika da kin da ku da ma din kala ne ko da ya ka da ma ko da kin da yau kika da kin da ku ko da ma ko da ka ko da ka da ka ko da ko da ka ko da جمعك أنا مرتبك إليه من دولنا على تبكيلا أموري إدوك تلاتاك جمعا تبكيلا لا هل يستيرون تبكيلا لو جدر أحد يستير أنا بيكت لبهارك ولا يحسن دلواكو هل يستيرين مخالفين تلي مسلمة تلي تلي مسلمة تلي أنا مرتبك هل يستيرون لكن كل موجود يولد على الفطرة Kalau imunan dan yang empat, karena imunan dan yang empat ini yang nekro, bahkan di sini, kalau kita sini. Amal wa di kuat segini, kuni mau lupin, mereka jadi tak kalah. Jangan buat ia kehal ke jinnah, untuk amal dan kandang kata kita. Tapi kita akan kuni mau lupin, jadi ini benih Adam. Jadi ada kita Adam, ini ini kalau dan yang empat, dia buat alat fitrah, alat fitrah, ini saya buat fitrah. Bukan fitrah, fitrah. wanda idan ya kuwa so da wasu maka amma dai fassara ko ka an yake ko na ko ka an yake mun da su bin nufi amma ko tsira da majin idan fassara kan dona ka tuba mu da a su da yake yabi kullu mawludin yuladu ala fitra ay yuladu bi islam to إنهم كفر قاوم إلا حديث كان هدي يهود مسلم فلا ولك ودي كل مولود يولد على هذه الفطرة سيكون اتحاده على جزوي هذه وكل جزوي هذه كجنان تقول أنه تقول من يولد إلا وقوي كل مولود يولد على الملة تجد الرجل لم تكن هذا والرجل آخر لا يولد كل مسلم amma da kwakwakwaki kada inda fat da ne kan yadda don ɗan yi da gora don ɗanɗan shi ɗanɗan ko wanda ɗan gora ka ce ka kira ne don fat ka kawai ne ya ka. an ji wasu ɗaukan nan makin ta wari ko da wasu cikin wasu ne ma wata wata amma dai a kan don kan ka ɗauki da annabi ya ce bakon tsaro an ƙi tsara dai biyu kudu menunjukkan bahwa kata-kata buku Jadi semua orang pun tadi. Kalau tidak, Bakti majlis kami dini, bakti majlis kami جملة نجيبة نبدي أمته لنفاق وجهك وجهك وجهك النبي أما نبدأ مقابلة النبي ونبدأ مقابلة أمته لمعبوك فأقيم وجهك وجهك النبي وقرآن مكلا كلام مبدأ من يتفك لما النبي وجه القرآن أن نوازنا القرآن وزننا يبدأ تكريم جماعة القرآن يتفك فأقيم وجهك للدين حنيفا daba tabbutu butu kuma da ido dina dina kai dina ne kuma hanifan murata kausan ba tun da ba ngar da ido kusanti olusu dina kan olusu dina kan ko dai shirka ko dai ko shirka ko kuma iri kuma يوجد مسبسة إلى شركة فأقيم وجهك للدين حنيفة وحتى دينك كتن كأن تجوني أو تجيب من الله دونك تقول فطرة الله هل كون فطرة الله التي فطر الناس عليها أو تجد دين تكتبه معك وكمان هل جوني يوقف على الفطرة تجد دين هذا الإسلام أوكي فطرة الله التي فطر الناس عليها تجو ميراو كميكم لا تبديل لخلق الله وذاكو اكتفتا تجاجي ميراو ذلك الدين القيم ثم قال ولكن فطرة نحاك خمسة كبيرة ما تطلع لهم مكان هل كان ذلك الدين القيم تبكي أبو فطرك هل هو الدين ذنبك ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما دين نور لأن لا دعوتي كما وقت كله وقت الملة الملة وقول عن كلمة الملة فكاري وقول عنه يقول كاري يتفكر جملته بنو وين السورة والتفكر الجيكو كلام السورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأهله شاكرا لأهله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Menerangkan itu menyebutnya Al-Qa'na ini Kesayi meminta dua kita berkemaka Apa yang selalu anda bikin Mengamal putih sudah dua lari Yang merasa sudah dua waktu Oleh ini tidak dua kita berkemaka Alif tadi amilla ke Ibrahim Hanifa Sabbutu Kocokka Nibla anna kibani Atan anna kibani Apa yang ya. ini kira? Bumundaku Atan bumundaku Tengok itu waktu hadis Ya Ayah وجاهدوا في الله حقا وجاهدوا في الله حق جهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم حد يجاهد وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ملة أبيكم إبراهيم يوم وقناي أم كشي وقناي أم صبرا إلى الدين دينك دين الإسلام وأنت دينك أنت ملة إبراهيم أنت أتت أمن إبراهيم حنيفا تكون معناه كنفسي كبر وذاك هو كتير شركة إذا هي شركة كثيرة وشركة كثيرة to ko rumo su ma mu da rawa milla kalibu ibrahim to sai ya tsara da ne kuma sannan kuma mu su ne da hanko hanko inna ni wa inna jude to hanko hanko mai rumo su da su ne sai sa ta ba fasara wata kindi kuma ko wata ne fa wata ibrahim millata abikum ibrahim dakan babu mu ibrahim atal jaddan wa mu ibrahim huwa tuhamko ibrahim ufa huwa tamamu muslimina hamko inna li ujuzi yuwa muslimina fatara watu jela fatara kita kabro mwati kakasini hii huwa otu anda maana nila tajiku ibrahim toko kankamiri kwa yeso ya, huwa tamamu muslimina toko mwa mjoni wa umuji na mjoni rawa hamu kifeli ujuzi hamu kumiko muslimina وسماكم المسلمين shikenan dai tun wannan lokaci zo aya da daga wani kasaddiki bano idan suratu الروم فكرة أولوجي يولد وحدث من الجوع يولد كل أولوجي يولد على الفكرة يولد على الملة فقد على هذه الفكرة فقد أولوجي يولد وقال أولي جوليا روح دنيا فأبواه يحوج عليه وخرجه وعقب فقيل يا هدو فتنكر يهود أو ينصرانه ونصرت بأطريقه تنزيل آه، كنسا شبه تنزيل نصارى بنفسه فتنكر ونصارى أو ينجسانه إلى وقت القرب تنكر مجيوس مجيوس فقيل جينا ما بطراته جينا لو كنت لفت نالك جينا لو كنت لفت سيدنا قوم عنه

ko wani zasu ne ji ko wani wani zasu ko kunne ko na so kunne ko da wata Mfani, kona na to kunne ko da wata ko ma mana ikajo ko ma annabojo ko ma ne tsiki ko ma dai ko ma ko to idan ka kenan kana tinya zanya ta jalwali da gogi na ne ko ko ya ro da ko sai ma mu ji tsakin din waɗanda kwakwanan sun tun da yawon ke zo fitara fitara ko yiun nan kudin nufi kwakwanan ya juyin ya ya juyin ya ke tun na rasa kuma da ni da koma na kun biyu da ni yau kan biyu ta idan wani da duniya ruwa yinan yiun da kun yarwa gama jin yinan yiun da kun yarda ne wato ko a'a na bi na da kun yarda to amma dai kun kasance ne ka

Perché prima ma ho già che perché è quando mai. Perché gli uomini e Sok komentar ni pun tak tentu lah. Kira tinggal dia kerja mana, tinggal dia kerja apa, tinggal dia kerja kerja mana, dia mana kerja ni lah. dulu aku. Amma saya kerja kan esok ni katanya, ngan kira ni. Kau dek pas di sini dia kerja di mana kerja kerja mana dia, kau mana kira dia kerja di mana kerja, dia mana kerja kerja mana. Amma dia katanya dia kerja di sini, jadi nak orang. Jadi dah ni lah di mana kerja, tak di sini kerja di sini, dia mana kerja. sai ji ko ayyo da ko dir ko jama'a ko an yi nan to ne ki ta da ne ba ko wato kun bi an ka yamma ko san ko gari ko janna sai ne jami baba jami'a wa tabbi ni ko je wa da ko je ni da ko je ni muri do ko da fa san ko an mu amma ngam adalci ma ko wato wala to amma da ko ka tabbuci kamar ka dalila misali na bi kina na bi kina na halal da wala da wala

نفيقهم نفيقهم كما قال لك سلطان daga sun kayo don wasu haɓon da mutum nan haɓa ikon mushirkin eh haɗa ikon mushirkin kun kyautari kun balagaki kun kyauta jini don sai kun shauki to han kuma da aljanna kun sai kenan dai kun yi kun hanji ya yi aljanna da karkifin kenan in yadda ya fasu yau yin lafi danya to an danyo tabbifin kila naka mtoko kanjenge sabbi ka go kuje zaidra ko juu sara kanje zaidra ka har nya mi ronde wali ko su jo mirawo ya ko tere maka ko anji wo ku ga mala ngal kila naka jo le maka kila ali la يقول ما تلا كي هذه كيو ده أنا بيجي كيو ده هذا جو ده أكتر جو ما كو أمي أم كم وان أم جوا ده بقول كلام وان أم جوا كيو هاي يلي omi ardi oh. o ndoro eno kanmo ɗum mi ƴamanmo oh. ɗo eno ko oh. ardi joni no kaaje ɗum nduro e dow kaaje muɗum ema won ɗeleti muɗum amma bo ɗelete ɗo e dow ko durata har joni jeyi jeya oma jeya ɗo macciɗo sa amani macciɗo hanuma nduro e nder jawdi ardi ɗo amma bo mi ƴamay ɗum hanuma no jogori jawdi joomu kaaje muɗum har joni jeyi an to kan yitten ni ma jamaare ko ni on tammo on ta on durate bo on ta ni kama on ko to yebbe ne pashe ne ne adi dire hayro on an awati ma in ti an dire longo neɗɗo o durowo e nder yimɓeɓaɗe yi woɗum ƴamay mo e lowgo ko o dorata to doole ma tabbitina durgol ma ka ngoɓol أنا أصدقني أنا أجر والمكياج أدورك يعني أدورك جملة ما تصدقين هذا برجل إلى أنا فمن نفسي نفسه وقال هذا برجل ما يأتيكم فا فجأة وجدت أنا هذا البرجل وقال هذا البرجل سياسي وقال هذا البرجل آن أمزي أنا كتنا مولي على ما كما تنكرون فإن كل هل يكتبوا لوجه أنا ما أمزي راكيا الآن دورك وأمزي الآن durɗo on durɗo hakkilanayi duraɗo bonajji ko on tammoɗo o daɗata ɗe yeeso jomirawo ko masalake woni to ɗum namtoto toɓɓirde ko almukaddima enen dantirede ko kaari ɓeddirki yeeso e dow majum to hango en to ngo en sigini ci ɗiɗe يواجهون إدارة القرآن جگداتين جگداتين في القرآن صورة ولكما يواجه لا تأكيد يجي التحكير أمن دور تكن بوجل تكن بوجل دانيو تكن بوجل إملا كيف ما تفعل يتملا جير da ta kawai ya ina da gero to muhammadu ba allah ya zai wawa ya hudu da gaba Remember Surah Jain is about Modibo. No. البلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف وبركاته والقلب الطيب سلم وندكم يخرج نباته يرون على ورثه إذن ربه إذن جميع إقوم بجميع لورثه إن ورثه القلب الطيب والذي خرج سلم نواته لا يخرج إلا نكدا ورثه سيء مولي معناه ورثه ورثه أنا ذكرها يمكن أن يكون dengan kita gauna ɗari a kan lera da yare ni ba da kuɗai da iman da waɗai to kone iman da da wa da ke wata da waɗi kuma an ta hore ma ta wani tuya la amma ta waɗi da kan lera wani kan lera ma su ne a wajen ta ce a ɗabbi to ne to da yin da ko misali ko ɗum ɗo to so ni a waddani ɓingel ma inna mo hanayi dañel o dañingel o to daga ɗo a waddani hoore maɗa matsala e nder erto e bono ɓingel maɗa laaɓuɗo ɓanduɓa inna ɓingel maɗa ɗum foto ɗum foto ƴiya inna ƴiya ɗum foto ƴiya ɗum ɗon ɗon watto tawi neɗɗo mo na dañi neɗɗo sikio amapa mtoa kauni kaadi ile bawari yetu bila kwa hapo wangu ni kama unidani au ni masirani au ni majitani au ni shirikani ya bila waka kwa nani ndio mtu jamani hapo pale ndani yetu ni mmoja mtu alipo Toda wati jama kwa ni wakam Nuka mwoto na wabile kia tu Adel ka wala Mama tako Ani yosera Nao dole shi zama iya daga datin yin najeriya هذه كلها بكيرات الإمام البخاري الذي يجلس له على جوالات الدوامة ومسكة صامت لكوما أنه إيه؟ شاور ومشاره توقف ويأتي مهان بكبر إذا قد يأيي تكبر وأن يأتي يأيي وطبعا وأولك يأتي أولا جوزي ما كون ووكي ما كون لنين ما كون دين معكم وتأمن بجميع أمكم معكم وتستميما ذات الدين ضد فرض بذات الدين إلا بخاري إلا وقبوي فعليك بذات الدين قولي أن بدأوس تمام دينا كم كنت تقواني أمينا يا دودينا وقالي فاغفر بذات الدين سربت يداك ودائما بو تعلمتي أو الدائم دين أو بو سربت يداك اللي يعني هو هذا يقول

yake saboda inda yake da yake misali kurkun mamuni Imam Syafi'i, imamu shafi'i ya tilije ya tilije babu mako mai daga dace ina mako shi ma ke mako maka ina ina o yi duk mako qurani ini, tilije duk tilije bawo da yamma to amma inna o dari tilin wato akan kamu kamula Orang oh, minai duk tilije go duk ini. tilije sai o kunni ma na ce ko ari القرآن إذا جئت أي أمقان شيء من نجيك وإني مدهومات بان da ɗin kima zuwa annan wa ilmi mahorotita wa ilmi mahorotita to wawa kama to kon hikima ilmi kima mahorotita ko kita kon hune marde muhimmanci hune hannu ne da kuma to ne ko annu wajibati hadi ne rujun da ko da ma dai idan yanayin yi da sai kuɗin mutum ba wata jihadi mutum yau to amma in ma kawai wani jihadi ɗaga ma ta to sai tamtare na ta shi irin ma kawai ne gamma ji wani ko umri umri ta yi wa kunshiriya mai kuru kunshiriya لا يعرف بعالمه ويشير يوم القبور ويشير يوم الزند ويشير يوم الكلم كله الحقير ويشير يوم تشي فهو تشي المونيسا أما إجونسا نا تشي المونيسا لو كل مونيسا إجون هنجي قرم ما شير يطلقون تو ويشير يتعلم ولا تحب ولا بشير عدو الله وعدوكم on kulnan waiwaiɓe allah e waiwaiɓe moɗon e ma woɗɗe ɓe on annda e nder moɗon waɗoɓe kokari yin kare moɗon ngam jollo ɗum joto ɓe tabbitini on gontande on gontani on ɓe fotani jagarata ɓe haɓɓi maɓe kunela ɗum yo saboda ɓe annduɓe keɓatana koɗa ɓe ɗum woni to hanjum inna imamu shafii o se o dilimo e dow ɗuɗal imamu shafii wi har weeti fa bako hebbina duuɓi duuɓi sappo o weeti o wi to o guti tati gujaji sakko da killan wata wani sakko iti sakko saboda teki saboda wauki teki teki fi ko uci da killan wata ɗin jenar to kuma jenar ɗin ma dai shari da jenar kan ai wata na ke sosai to in ɗaukar aurora ɗari kyaukuɗa shaɗin ana da to nan kuma amma ina makoka an ƙirƙirar فسالات جوبي سبقو هر سنة عمر دي موقت دكتور إمام مالك بل أولي إلر سيامو علام النبلاء تنلاني إمام سلامي يجدو تحذيب التهذيب لابن حجر لسم لإمام الزهري تنلاني وابك وابك لسم الله وحده يقول حد جميل وكيف أبسنا لم يعلم وجهك الذي يتهم الطريق إلى الولد صالح أو مواجهك إن يتهم وأتى فقنا في بعضين جنسي من تركيا من المغرب من يتهم من يدعو أمة أطريقة أرجو من أمر ألقني إن الله تعترف أوقع دعاء أوقع دعاء أترى أن لهكما استكيكي استجنت لا تنسوا لي بعد تركيا النبي زكريا هي سورة سورة آل عمران سورة وتكبر هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء sauran su da tura saboda lokacin su ne da gungun da da yake kun yi kaya da ko gungun da fitila mun tana to saboda da wani hukuma dingin gefe da aya da yake gungun tsoron mazai sun ma da aya da su yau da abin da turi don a zarki mu dingin gefe idan misalin a ranar da yau aya Allah da Ibrahim yau da yau aya سورة الفرقان جهة بحيومنا وجهة لعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا يقرأوا آية الإنجيل هرجوني هرجوني بأوقات اليوم جنبه إليكم هرجوني سيئان أم أتوصني بجوني راو أتوصني بجوني راو فجدتاوه إذن يكون مثال في إبراهيم أمي هرجوني إليه سورة مريم كما سورة سوره مريم يقول وان كثيرا كما سورة الأنعام نقول لأن إبراهيم تجد جدا جدا جميرا توتنيمو تجمعه هكيمو بشي جيرتي بشي كيرتي كان شريكي وتقتل جميراو وحد جدا جميراو أما كان شيء جميراو ويدي وحدي نتمسيه هكيمو بشي جيرتي

wanda ya samu ɗin wannan to amma ba da matsala ka san kana da ya da sai wannan matsala da kan maje da sha'a sai dai wani mawdi da wani ne saboda mun kore al-ahadith da'ifa fi qawaid al-amal amma wani ko da ni an da an da ko idan matsala ai wannan hada imamu na da da wannan al-afkar banda mun gona kuma da Allah ke ka من جديد أن يدوار جنة دوار أو من مسارة har ɓingel fewta lawol to hakinni ayi kala sifaji kammuɗi goo pat waɗugo ɗari haɗuɗiya ila ceeɗo waaji ɓurgol hannuki kam ma fewoy ابن قيم الجوزية إذا ذكر بتحفة الموجود بأحكام المولود ولا نمونة لمولده إذا ذكر بتحفة الموجود بأحكام المولود أريد أن كنا إياه سوري ngam fewren ɗon ɗonde sifaji ɓurɗi annuɗi so nigi tabbiti e ɗiya yo ɗi kalkele halkele halkele hewtire halkele wiga majum ngala o kadi kenlaɗiya e majum kenlaɗum e fewre kenlaɗum e wikka kenlaɗum e yimɓe nayi yeɓɓe saboda fewɓe suɓe maɓɓe amma de ɓurgol mawnuki kam wahid abdulsalam yini bano o waddi e ɗen haala okkuba e ɓeɗo abi soufiane o wi an on laatoɗa circision hunde an ndere aata laatoɗa an on hunde circire hayr intirta intirta de chi allah allah hokkimo ya arentimitrakaankaka am hankalati saboda hanko okadina de sukian o yarani en to bacima ko nde o wiɗi ohunde arande o hanndiɗe hanko en to o wara o laato hanko oɗo kirkijo o wi ngam an a wondite bacci ɗin ko woɗɗin ɗa hanjum won boɗɗum e maɓɓe ko kallirɗa bo hanjum won kalliɗum e maɓɓe ngam majum ko tabbita anon a boɗɗo to amma dey a waɗi noon woodi hundeji goɗɗima ɗuɗɗi ɗi hanji jahata e nder deete ɗen ton ɗen dey jahanji ari kanji ɗi ngaɗa a waɗi ɗi sikke tan sa waɗi ɗi to ɗum ɗon hammo a daɗe yeeso jomirawo ko da ɗiyan tan ɗon to a waɗaki bona anndu ko woodi matsala ñande kawtoɗa e jomirawo ngam ona fota yite han ko tan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 daga gelle tela manuwa ton ne ji wato ana jirgin oriki wani abin jirgin